Зборувавме за искушението минатата сабота, или еврејскиот поим маса, што значи проба или испит. И ако се скевате на крај поставив едно прашање, каков треба да биде според апостол Јаков, каков треба да биде ставот на христијанинот, кога ќе се соочи со маса, односно со, со проба со испит или искушение. Да. <laughs> Так. <laughs> Може би масата е последица на, на некој искушение. <coughs> да се подсетиме уште еднаш Како по природа реагираме кога треба да се соочиме со испит? Од било каков тип. Значи, дали тоа е испит, дали е тоа некој надпревар, дали е тоа некој предизвик соочување, борба. <laughs> Рековме, зошто Господ сака да поминеме низ искушенија? Се секавате? бидеќи тоа е единствениот начин на кој што можеме да бидеме усовршени. Зошто е единствениот? Зошто Господ сака да се соочиме со секој предизвика, да не бегаме од него. Затоа што ние не сме роботи. Значи, има работи што Господ ги создал и ни ги дал готови, здрави и готови. И поминале цели векови, додека луѓето ги сватат тие чуда што постојат во нашиот организм до поситни детали и се уште не се сватени до крај. Се уште има работи кои, за кои што денешта наука нема познавање. Е секен во учебникот по анатомија и физиологија, што го потребувавме во Хартланд Коледжо, като тој беше учебник од сите медицински факултети во Америка. Истиот тој се користеше. Пишуваше, имаше една лекција која што се однесуваше на ДНК и пишуваше таму дека во низата на ДНК, джиновската, джиновскиот молекул на ДНК, постојат, значи, повеќето од, од гените што се наоѓаат таму, повеќето информации, значи, што постојат таму, денешна наука не знае зошто служат. Односно, само за некои гени се знае кои функции во организмот е, зависат од нив, а повеќето гени во джиновскиот молекул на ДНК, до ден денес не се знае зашто служа, зашто значи таму постоја. Замислите каква информација. Дали се тоа може би некои заклучени гени, нешто што што <coughs> после потопот било замрзнато како некој вишок што го носиме со себе и го предаваме на секоја народна генерација кога би се отклучил, би ги добиле сите оние способности и сите оние а, капацитети што ги имале предпотопните луѓе. Прашање за размислување. Или може би се работи за навистина некои функции кои што се уште не се непознати, кои што постојат во, во нашиот организам. Како и да е, да не забегаме премногу со оваа дигресија. Значи има работи што Господ ги создал и не ги дал. И тоа не зависи од нас. Дури со векови живееме во незнаење за многу од нив. Но има работи кои што за да Господ ги постигне кај нас, тоа зависи од нас, зависи од нашата волја. Ние не сме роботи да може Господ да не посвети без нашата волја. Да може Господ да корегира нешто во нашиот карактер без нашата волја. Единствен начин тоа да се направи а ние пак да си останеме луѓе со слобода, со слободна волја и интегритет како личности, е да поминеме низ искушение, да поминеме низ проба, низ испит, бидеќи тогаш, тогаш, ако поминеме успешно, односно ако го победиме искушението, стануваме ние посилни. И сега видите како апостол Јаков ги советува христијаните во врска со искушенијата. На самиот почеток од неговото соборно послание, првата глава, значи после поздравниот прв стих, Јаков слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испреке поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Вториот стих вели, радувајте се, браке мои, која ќе паднете во разни искушенија. Замисли како одеднаш започнува прва тема на неговото послание. <coughs> се искушенија. Зошто христијанинот треба да се радува која ќе се соочи со искушение? Од една страна споменавме дека ние самите не треба самите да се создаваме искушение. Иисус вели да се молиме, Господ да не не воведува искушение. Но, и покрај тоа што така треба да се молиме, Господ дозволува да не снадите искушение. Некој искушение. Рековме зошто, нема да повторуваме уште еднаш. Но зошто сега верниците треба да се радуваат кога ќе паднат во разни искушенија. Замислете каква, каква е ова, каков е овој менталитет, каква е ова поставеност. Кој е тој што се радува тогаш кога ќе биде ставен на испит? Има луѓе што знаат дека ги чека испит од напред, со денови знаат точен датум кога треба да има испит. Па може би чувствуваат трема или нервоза или не знам што, како се приближува датумот или ако тоа некој натревар или некоја борба или не знам што. Мегутоа, кој би бил тој кој, кој што би се радувал ако ненадејно се најде во во таква ситуација да биде испробан или испитен. Еве ќе кажам една случка што ми се случи кога бев шесто одделение. Обично како меѓу повисоките седев таму последните клупи, иако никогаш не бев највисок. Чи, значи, никогаш не носев титулата конј, тоа беше една титула за највисоки. <laughs> И бидејќи знаете, на последните клупи таму назад, поголемо е да се прави малку муабет. И јас често влегов во такви муабети, често, кога беше посебно здодевен така. Часот или наставникот или предметот. Како и да е, еднаш наставникот се налути Тоа беше по историја. И сите тројца не, значи, однеш го прекине предавањето и сите, не, не, не, до сите тројца испрашуваат. Јас бев првиот испрашан. Не, не велам дека се радувам, не. Меѓутоа ми стави петка. <laughs> Затоа што а, по историја, по географија, јас бев најдобриот таму и му бев посебно омилен на него, на, тоа тој Ама тогаш ми се налута и на мене, бидеќи и јас должен. Како и да е, значи, бев казнат со петка, значи, <laughs> за казна бев испрашен и бев петка. Но, овој пример го кажав, може да си замисля вие ситуација во која, за некоја работа во која што сте биле најдобри. Или шампиони, да речеме. Нешто што нај, најдобро го владеете. Ако бидете за тоа испрашани, испитани, и тоа во присуство на публика, каква ќе биде вашата реакција? Каква е вашата реакција ако ве чека испит и тоа пред публика, со публика, за нешто што е за вас тешко и не го владеете баш најдобро? тоа ќе биде гадно. Па не искам да кажа. Не сакам да кажа. Поминаа послабо. Колку слабо не се на сека, поминаа послабо. Значи, ако за некоја дисциплина, е така да го наречеме тоа, <laughs> не, не, не, не, не мора да значи дека се работи за школу или факултет или за не знам што, ако во некоја дисциплина сте најдобри или најдобро ја владеете, шампиони, тогаш и ако треба да биете испитани во таа дисциплина, дори пред публика, вие може да се радувате Зошто се радувате? Се значи, радувате затоа што ве снаоѓа искушението, испитот, пробата, масата. Токму така. Значи, да не сте биле испитани, ништо. Ни радост, ни тага, ни ништо. ништо. Но сега, со самиот испит, вие се радувате што имате шанса за победа и на, на некој начин, ако е прашање публика, и екзибиција на, на вашата вештина, способност, умење, знаење и така натаму. Значи, таквиот се радува затоа што се радува на можноста која што му се пружа да оствари уште една победа. Е сега во духовната борба, како тоа апостол Јаков го преведува. Радувајте се, браке мои, која ќе паднете во разни искушенија, знаеки дека проверката на вашата вера создава трпеливост. На прв поглед не звучи многу триумфално. Кој од нас има желба да победува искушение, да остварува победи, за да, биде, за да стане уште потрпетив. А всушност, ова е најбитната работа бидеќи кој има најголема шанса да остане или да издржи до крај? Трпеливиот или нетрпеливиот? Потрпеливиот или понетрпеливиот? Меѓутоа, апостол Јаков продолжува понатаму и вели трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Уште на самиот почеток, братот Господов ја нагласува трпеливост како знак на совршенство. Ние можеме да потврдиме од нашето искуство и лично, и од е, самата црква наша тука, колку се овие збори вистинјати. Сите проблеми што јас ги видам во нашата црква, во изметиве 20 години, се последица на нетрпеливост. Кога би биле трпеливи, дори кога ние сме тие, да речеме, обесправените во некој ситуација, тогаш би се покажале како совршени. Или да се подсетаме на Христовите зборови во Матеј петтата глава, во беседата на гората на блаженствата. На крајот Исус завршува, не е тоа крајот на беседата, туку крајот на петата глава, како што била поделена Библијата, <coughs> во случајот Евангелијата. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небес. Мегутоа, во кој контекст е кажал тие зборови, се секјавате? Че тие зборови на совршенство. да се подсетиме на контекстот. Евангелие според Матеј, петта глава. Од 43 стих се слушале дека е кажано „Люби го својот ближен, а мрази го непријателот. Тоа никаде не го пишува во законот и пророците, току сте слушале дека е кажано. Што е било производ на усмена традиција, усмено предание кај евреите. А јас пак ви велам, любете ги непријателите своји. Благословувајте ги оние што ве колнат, првете им добро на оние што ве мразат и молете се за оние што ве невредуваат и гонат, за да биете синови на вашиот Отец Небесен, зашто тој го остава своето сонце да греја и над лошите и над добрите, и им бракеат дошти и на праведните и над грешните. Зашто ако ги сакате оние што вас ве сакаат, каква ќе биде наградата? Зарем не го прават тоа и царениците? Како што евреите ги подразбирале најголемите грешници. Или на денешен јазик Исус би рекол, зарем тоа не го прават политичарите? Царениците, најпревртливите. Најголемите подлизурковци Не постепуваат ли така и незнабожците? И сега вели, но бидете совршени како што е совршен вашето Отец Небесен. Значи, во кој контекст и кажа збројувате за совршенство? Во контекст на нешто што на човечката природа не е својствено. На човечката природа не е својствено да ги љубе, да ги љуби своите непријатели. и кога се вратиме на апостол Јаков, тој трпеливоста ја поврзал со совршенство. Со други зборови, да се биде трпелив, и тоа можеме да го преведеме како способност за трпење, способност да се трпи или способност да се издржи. Нели? Кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Ова не значи дека секојаш треба да се молчи, во смисла да се трпи, да се поднесува само а, секоја зло и неправда, без да се превземе ништо од своја страна. Има ситуација кога Исус самиот интервенирал и тоа на начин што бил многу бурен, како, например, причистењето на Ерусалимскиот храм, два пати. Нежи дека секојаш верникот е некој Христовиот следбеник е некој што треба да молчи во сите ситуации. Има ситуација кога треба да се трпи, да се молчи, но има ситуација кога треба да се интервенира, да се биде активен, да се реагира, но не од нетрпеливост. Значи, во тој случај, интервенцијата треба да се случи затоа што е тоа разумна потреба, а не затоа што сме изгубили трпение и веќе не можеме да, да поднесуваме. Значи, кога Исус прв пат го очистил храмот на почетокот на својата мисија, ај еднаш го очистил и на крајот, така? Ако, ако било забележено само тоа последно чистење во Евангелијата, да не било забележено како во Јован првото чистење, ние може би можеме да се извечеме заклучок, а Исус ги трпел, ги трпел евреите три и пол години и на крај му пукнал филмот од нивното неверство, после сите тие чуда што ги направил, после сите тие беседи што ги кажал, И на крајот од својата мисија, кога му пукнал филмот, постапил така како што постапил во Соломоновиот храм. Но не, тој прв па така постапил на почетокот на својата служба, што значи не постапил така заради нетрпеливост. Изборовите што ги цитира апостол Јован од Стариот Завет, зашто ревноста за твојот дом ме изеде, Таа ревност не треба да ја сватиме на оној, во оној фанатичен зилотски смисол на зборот. Како нетрпеливост. Христијаниот е човек кој што се радува на искушенијата, бидеќи се тоа прилика, како прво, да се покаже неговата вера пред целата Вселена, бидеќи ја Павле вели, ние сме сите театар, бидеќи сите небесни жители не наблюдуваат што правиме и како правиме. Но не толку заради театралноста, е да се види кога сум ја верен на Господа. Веројатно ни праведниот Јов немал таква мотивација, иеко цело небо го небледувало, иеко Господ се обкладал со сатаната за неговата верност, сепак, самиот Јов може би и не бил толку свесен дека представува предмет на театарска представа или главен актер на неја. Сепак неговиот случај е најдобар пример за трпеливост и најдобар пример за верност, за истрајност во искушенијата. Ако самите сакаме да бидеме совршени и стремиме кон совршенство, тоа ќе се радуваме на искушенија. Изгледа, звучи неприродно, бидеќи човечката природа сака да бега од искушенија, да бега од испити, да бега од предизвици. Сака да биде на сигурно, сака да оди по линија на помалок. Меѓутоа, во животот на христијанинот кој што е воден од светиот дух, ништо не е природно, туку се е надприродно. Во известна смисла на зборот. Ако не води светиот дух, во нашите джузика се случуваат надприродни работи. Често пати тоа може да бидат вистински чуда. Но, иако е нешто што не изгледа како некое сензационално чудо, сепак самото делување на Светиот Дух може да представува чудо. Е, јас секам, има луѓе, не знам, брат Рече, дали тоа беше и твој случај, има луѓе кои што се бореле со некоја навика, да речеме дали пушење, дали не знам што друго, и често пати пагеле на секое ново искушение, кога да се заветувале предходно, да, да навистина сакале да го победат тоа, <coughs> и се труделе, но дошло момент кога силата на порокот едноставно како само од себе да спласнала. Значи, дошол некој ден кога Светиот Дух ја покажал својата сила во животот на верникот и тоа веќе било победено еднаш за секогаш. Христијаниот се радува кој ќе го снајдат искушенија, затоа што тие искушенија според апостол Јаков раѓаат трпеливост, а трпеливоста не води кон совршенство. Сакате да бидете совршени? Ако сакате, единствен начин да се стигне до совршенство е да поменете низ искушение, низ проби. Не е за одмет да ги прочитам и преостанатите зборови од овој одсек, значи до осмиот стих. Завршиме со четвртиот Трпеливостта нека биде совршена долу, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. И понатаму вели, ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од Бога, кој на сите им дава изобилно и без приговарање и ке му се даде. Но да моли со вера и никако да не се сомнева, зашто он некој се сомнева, прилега на морски бранко, во ветрот го издигне и растура. Таков човек нека не мисли ќе добие нешто од Господ. Човек што се двоуми и во сите своји патишта е непостојан поточно речено човек кој што се колеба. Единствениот начин на кој што може да се победат искушенијата е ако им пристапиме со вера во Божијата сила. Токму како примерот што го наведавме минатата сабота. Кога израелскиот народ бил соочен или некој верен израелски цар, например, како Јосафат, со надмокен непријател. Надмокни непријателски војски против него. Секогаш заповета од Господа била излези, соочи се. Не била останете тука во Ерусалим, утврдете се позади зидовите и чекајте. Белгин ќе помине неволјата. Ке се измори непријателот. Не, излези надвор, соочи се. Зошто? Зошто требало да изнат израелците? Да се соочат со непријателот? Зошто Господ не рекол, останете си во Ерусалим, зад затворени врати и дзидови, а јас ке ги смачкам овие пагански војски што се кренаја против вас. Не, току требало израелците да излезат, а пак Господ тоа ќе ги смачка. Нито една израелска стрела или меч во некои ситуации не учествувале во седа тоа. Зато што требал самиот народ да помине во случајот и царот на нивно чело, низ испит, а тоа е испит на верата. И кога повеќе се, би се радувале израелците на една таква божествена победа над непријателите? Ако седеле на страна или дома и Господ ја завршил работата, или тогаш кога и самите излегле со вера, пак Господ ја завршил работата, ама тие се отповикале на Божиот повик да излезат со вера. Верувам дека оваа порака ја разбравме, од вечерва, која што Господ сакаше да ни ја принесе за нашиот духовен живот, за нашата вера и за нашата победа. И наша молитва нека биде во оваа нова седница. Да бидеме победници над искушенијата, кои што може би ни беа некој од нив проблем, и до сега, до изминатава седмица. Нека му е фала и слава вечно. Амин.